sakson uchinchi qomaruning o'gdilmishga tasalli berganligi aytiladi qomaru uning nola faryodini to'xtatishga tirishib xudoning hukmiga diling va tiling bilan rozi bo'l dedi hamma kishi uchun o'lim keladigan kun bor u o'ldi endi sanmi o'limga tayyorlan ey o'g'il nima uchun yig'i zori qilasan seni kim urdi kim tilladi nima ziyon ko'rding xudo uningga jon bagin edi yana uni qaytirib oldi jon chiqib ketdi u endi yana qaytib kelmaydi bir vaqtlardan keyin sammu mammu shu yoqqa boramiz yana dedi yur qarindishingning qabrisini ko'rib boq ziyorat qilib yong'in